Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 31-ն է տարվա 365-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1621 թվականի այսօրը Երասամյա պատերազմի ժամանակ Չեխիայի Նիկոլսբուրգ քաղաքում հրադադարի պայմանագիր կնքվեց։ 1869 թվականի այսօրը հայտնաբերվել են Արտեմիսի տաճարի ավերակները։ 1968 թվականին կատարվել է աշխարհում առաջին գերձայնային մարդատար Տու 144 ինքնաթիռի առաջին թռիչքը։ 1970 թվականին Լենինգրադից Երևան թռիչքի մեկնարկին ջախջախվել է Aeroflot Il-18V ինքնաթիռը։ Բոլոր 93 ուղևորները զոհվել են։ 1990 թվականի հենց այսօրը Գարիկ Ասպարովը դարձել է շախմատի աշխարհի չեմպիոն, տիտղոսը խլելով Անատոլի Կարպովից։ 1994 թվականի այսօրը ռուս-չեչենական պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի զինված ուժերը սկսեցին Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնեի գրավման գործողությունը։ 1999 թվականի հենց այսօրը Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը հրաժարական տվեց եւ Վլադիմիր Պուտինը դարձավ նախագահ։ Այսօրը ծնվել են 1842 թվականին իտալացի գեղանկարիչ Ջովանի Բոլդինին։ Ջովանին համարվում է 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբի լավագույն դիմանկարիչներից մեկը Իտալիայում։ 1869 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գեղանկարիչ Ֆովիզմի ներկայացուցիչ Անրի Մատիսը։ Պաբլո Պիկասոն հենց նրան էր համարում իր գլխավոր մրցակիցն ու ընկերը։ 1900 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող Նաիրի Զարյանը։ Զարյանի կյանքում հիշարժան էր Եղիշե Չարեցի հետ հանդիպումը, որն էլ անունը փոխեց Նայիրի Զարյանի։ Նայիրի Զարյան իսկական անունը Հայաստան Եղիազարյան, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, թատերագիր, հրապարակագիր եւ թարգմանիչ։ Նա Հայաստանի գրողների միության վարչության նախագահն էր։ Քննադատվել է Ստալինյան անհատի պաշտամունքին բուրը մասնակցության համար։ Զարյանի կյանքում հիշարժան էր Եղիշե Չարենցի հետ հանդիպումը, որն էլ անունը փոխեց Նայիրի Զարյանի։ 1926 թվականին լույս տեսավ Զարյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն Ջրանցքի կապույտ երկրում։ Քաղաքացիական պատերազմին ու Հայաստանում տեղի ունեցող սոցիալական վերափոխումներին են նվիրված հրանուշը, նոյեմբերյան օրերին, Ռուշանի քարափը, Սակոմիկինյան պոեմները, Հացավան վեպը։ Հայկական թատրոնը բեմադրել է նրա արագեղեցիկ այրող դիմակ աղբյուրի մոտ, փորձադաշտ, արտավազդ եւ Կլեոպատրա դրամաները։ 1980 թվականին Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնը բեմադրել է Զարյանի հացավանը։ Կյանքի վերջին տարիներին Զարյանը որփանոցային տպավորությունների հիման վրա գրեց իր լավագույն արձագործերից մեկը՝ Պարոն Պետրոսը եւ իր նախարարները։ 1937 թվականի հենց այսօրն է ծնվել կինոյի եւ թատրոնի հերոստատեսության բրիտանացի մեծ դերասան Անթոնի Հոփքինսը։ 1948 թվականին ամերիկյան երգչուհի ռիթմ-ն բլյուզ եւ դիսկո ժանրերի երաժշտության կատարող Դոննա Սամերը։ 1955 թվականին Հայաստանի ազգային հերոս Վիդե Այվազյանը, 1959 թվականին Նոր Զելանդացի դերասանուհի Պետր Աթերը։ Այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, տարվա վերջին օրը։